usta svojih reče mu, jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? A Isus odgovarajući reče im, idite i jaste Jovanu ovo što čujete i vidite, slijepi progledaju i hromi hode, gubavi se čiste i gluhi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima se propovijeda evanđelje i blago onome koji se ne sablazni o mene, a kad oni otidoše, poče Isus govoriti narodu o Jovanu, Šta ste izišli da vidite u pustinji, trsku koju povija vjetar, nego šta ste izišli da vidite čovjeka u meke haljine obučena, eto koji meke haljine nose, po carskim su dvorovima, nego šta ste izišli da vidite proroka, da kažem vam i više od proroka, jer on je taj u kojem je pisano, eto ja šaljem anđela svoga pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom, zaista vam kažem, među rođenima od žena, nije se pojavio veći od Jovana Krstitelja, a najmanji u carstvu nebeskome veći od njega. A od vremena Jovana Krstitelja do sada carstvo nebesko s naporom se osvaja i podvižnici ga zadobijaju, jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana. Iako hoćete vjerovati, on je Ilija što će doći. Ko ima uši da čuje, neka čuje. U vrijeme ono stade Isus na mjestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda i sve Judeje i Jerusalima iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođeše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti i koje su mučili nečisti duhovi i isjeljivaku se, i sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izvažaše sila i isjeljivaše ih sve, i on podignuši oči svoje na učenike svoje govoraše, blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije, Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmijati. Blaženi ste kad vas ljudi omrznu i kad vas podbace i sramote i razglase ime vaše kao zlo, zbog Sina čovječijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša. isključitali da se onaj koji je važan, jer ga govor ne gone i govor shvatio da je riječ na njega važući imena Božije gradi, da je riječ izuzetno važan i da ima razloga da se veseli i da igra. Jer gled velika je hvala njegovim nebesima Gledao je Gospod naš Isus Hristos svojim božanskim okom, božanskim vidom, izgovarajući ove riječi na gori, izgovarajući o blaženstva, to jest postavljajući stepenice od zemlje do neba, vidio je on u tom trenutku sve one koji će biti blaženi i rekavši gle, sve ih je vidio od Artijakona Stefana, prvog blazenog i prvog nebeskog igrača, igrača u radosti i u blaženstvu, a vidio je i prepodobnog Justina, novog Ćelijskog, baš u tom trenutku, kad je rekao, gle, svi su mu bili pred I mi, braći i sestre, mi smo došli da proslavimo njihove svete živote, da ih ispratimo od njihovog začeća, pa kroz njihovo djetinjstvo, kroz njihov život, kroz njihovo stradanje, kroz njihovo siromaštvo, siromaštvo duha, kroz njihovu protost, kroz njihovo mirotvorstvo, kroz njihovu glavu i želje se pravdom. Riječiju prateći ih na ovom njihovom putovanju po stepenicama ili po stepenima blaženstva i sami prateći a ta pratnja ona je tajanstvena jer se dešava sve u tajanstvenom prostoru crkve sve tajanstveno sve je prožeto blagodaćima, onda čovjek i sam ne poželi ukupno blaženstvo, poželi sam da bude blažen, kao što je i svetac njegov. Tako i ova služba Božija, ova sanoćna bdenija, ima za cilj da naravno ugaličavamo slavne svete, slavlje koje nije samo ovdje u ovoj crkvi, danas svetog Justina slavi sva crkva, sva sveta nebeseta slavi ga, on je novi među svetima, on je sveti Simeon Dajbice, posebna je svečanost danas na svetim nebesama, uvijek je tamo svečan, ali posebna je svetost kad se neko od svetih priključi tom svetom zbogu. Ako je na nebesima velika radost zbog jednog grešnika koji se kaje i pri tome još uvijek neizvjesno da li će to pokajanje dovesti do kraja onako kako treba, ako je takva radost samo zbog početka procesa pokajanja, kakva je tek radost na svetim nebesima kad je onaj koji je počeo dobro završio i to jako dobro kad se sjedinio sa Bogom kad se obožio kad se osvetio i postao svet velika radost na nebesima danas na ovaj divni praznik a ta radost ona stoji po cijeloj crkvi jer crkva je jedan organizam Tako i mi, braći i sestre, ovdje na zemlji sabrani i od zemlje se stavljamo i u taj sasud zemaljski primamo blagodat Božju, taj skupoceni dar. I mi ovdje ništa nismo, da kažemo, manje počaslani, manje počašćeni, nego što su sveta nebesa. Evo ovdje crkva Božja, evo ovdje sam Bog, evo ovdje svi svetitelji i sveti Alan just ovdje sa nama sve nas osmatra, sve nas vidi, naše čežne želje, probleme, dileme, nedomice, borbe naše i duhovne i tjelesne. Vidi nas sveti Alan i milimo je što smo se sabrali da ga proslavimo kao svetitelj. Sigurno je drago što smo to radili na ovaj način, poslanično obdenje, on je mnogo poštovao sveta bogosluženja. Mnogo poštovao tako da poštujući ga na taj način sigurno da smo mu onako ugodili, da se tako izrazili. A njemu ugodivši sigurno je da ćemo i sami da osjetimo blaženstvo još ovu noć, a pa daj Bože da to blaženstvo uhvati naš unutarnji, najunutarniji sastav, da uhvati same dubine našeg bića, da nam blaženstvo uđe samo od središte srca i da budemo što više, daj Bože, i neprestano blaženi, a moramo biti neprestano ovdje da bismo bili i još. Ali vidimo da što je veći stepen blaženstva, braći i sestre, to je manje veze sa svijetom. Tamo gdje je visoko bogaženstvo, gdje je čovjek, da kažemo, u tijesnoj zajednici sa Bogom, on mora da očekuje, to je duhovni zakon, da će ga svijet prepoznati kao blažno. Osjeti svijet gdje je blagodat počiva, gdje se Duh Sveti u useli, to svijet, odnosno onaj ko upravlja svijetom, knez, kamer, onaj koji je odpao od Boga, on dobro osjeti i vidi gdje se blagodat naselio. I onda na sve moguće načine nasrće napada iz pakojne satanske zavisti na tog čovjeka, ne bi ga lišio te dragocjenosti, tog blaženstva, blagodata. i dakle, mi, braći i sestre, išljući blaženstvo, e, nemojmo da zanemarimo i ambijent koji ga okružuje. Što veće blaženstvo, veće nerazumijevanje svijeta. Nerazumijevanje koje se vrlo često projavljuje kroz otvoreno protivljenje i gonje i klevetanje, i svakojako polaganje, i govorenje raznih rđavih riječi. Ali nas raduje Daj Bože da nas obraduje, da dođemo mi do tog stepena blaženstva, da nas sviri, što kažu goni, to bi bilo baš poželj, daj Bože da do toga dođe, da nas goni što otvorenije, što storovije, jer bi to bila potvrda da zaista Bogu pripadamo i da smo blaženi i kroz to gonjenje da već počinjemo da se gledavamo sveta nebesa, da već osjetimo jaku silu blaženstva, visok stepen blaženstva, jer nas gone, a divno je to, ako do toga dođe imena Božijega radi. Kako je to divna veza, duboka veza, kad nekog čovjeka gone zbog Boga. To je čudesno jedinstvo i tajna sveta, tajna goni čovjeka Boga radi. Tako i mi da se sjedinujemo sa Bogom i da očekujemo gonjenje od svijeta. To gonjenje, braće i sestre, pojavlja se u početku kroz otvorenju borbu sa duhovima zloga, koji nas napadaju kroz pomisli, pokrećući strasti, unutrašnja borba pojačana. I kogod krene za Hristom ozbiljnije, neko očekuje i ozbiljniju unutrašnju borbu. Jer strasti koje su i do tada bile u nama, prepoznali su prisustvo Hristovo u nama i počeli su da se bude, da ustaju i da nasrću. To ne treba da zbunjuje, to je dobar znak. I kad njih umirimo i donekle da iskorijenimo, onda satana ne iz ovoga svijeta pokreće ljude, kao što je pokretno ljudima prepodobno dao i stil, koji izboriši se sa unutrašnjim neprijateljima, strastima, doživio i nacrtanje od ljudi. To je jedan veći stepen božanstva i znak da je čovjek duhovno uznapredovan, kad ga ljudi gledaju jer pomisli su nedovoljne, borac je izručio taj način borbe, sad mora čovjek da se podiže na njega. To je složeni vid borbe, jer moramo razlikovati demona od čovjeka koga koristi kao organ, kao oruđe, da ne bismo greškom ubili brata umjesto onoga koga treba ubiti. Zato je potreban jedan, da kažem, iskusni, dublji uvid u zakonitosti duhovne borbe. I tu vrlo često ljudi padaju pucajući na bližnji zlo i time se ogriješi samoga Boga. I treći vid gonjenja braća i sestre, to je otvoreno, otvoreno nacrtanje demona. Prse u prse, to je borba koju su imali veliki svetitelji oni koji su imali visok stepen blaženstva, pa i naš Ava Justin, među njima je imao otvorenu borbu sa demonima. To je sigurno imao, malo, a za tu borbu zna on, zna, znaju demoni, zna Bog koji ga je čuvao u toj borbi. I mi, braći i sestri, imajući takvog zastupnika pred svetim nebesima, tako vojskovoću u duhovnoj borbi, i mi da se osmjelimo, Nije ta borba da-, da mi vodimo sami, ne da Bog da smo sami toj borbi, nego ima mnogo svetitelja koji nam u njoj pomažu, zaista mnogo svetitelja. I svaki od njih je uvijek dobro raspoložen da pomogne bilo kome koji je oran za duhovno djelanje. Zaista bilo koji od svetitelja. Oni se tamo otimaju, ma ne tamo, nego ovdje, otimaju da hoće prije da pomogne onome ko se bori. Pa je tamo sigurno gužva između besrebrenika i mučenika i ovih mučenika i prepodobnih i bogonosnih otaci svetih jeraraka. Ko će prvi da projavi ljubav i anđelsku? Ko će prvi da stigne bližnjim da pomogne? Jer oni nas, braći i sestri, željavaju zaista kao bližnji, kao braću svoju. To samo tako svetitelj može a samo Bog više od svetitelja i majka Božija odmah iza Bog. Tako da znamo da smo mi okruženi velikom ljubavom, mi koji smo crkvi. Velika, strašna ljubav, ogromna ljubav. Do te mjere ogromna da ne možemo da je registrujemo našim slabim aparatom sebičnog i egoističnog srca, pa ne može da registrujete talase velike silne i svete ljubavi. Ali ako ne može da ih registruje, makar da vjeruje da ih ima i da su tu i da čisteći srce, da ga osposobimo da može da primi te impulse, da može da osjeti tu ljubav i osjetioši je da se utješi. A ta ljubav, znači srce koja se izvila preko svetitelja, ona se morala i uliti u njih od nekuda. A otkud se uliva ta da ljubav svetitelja, kad da se iz njihovih srdaca izliva i na nas dolazi, i na nas izliva. Ta ljubav izlazi ili ističe iz vjere, ili ako hoćemo ishodi od Otca. Tako da je prostor crkve, tako da je prostor srdaca svetitelja prožet tom ljubavim kojom Bog zavolje svijet i zavolje i posvjedočitovu ljubav žrtvom sina njegovog jedinolodnog, koga je Ava Justin mnogo poštovao baš tako žrtvovan, ne bez žrtve, ne bez krsta, ne bez gecimani bogote, ne bez groba. Mnogo ga je poštovao sveti Ava kao izraz velike ljubavi i na tu ljubav je i odgovorio ljubav, onoliko koliko čovjek može da odgovori na ljubav Božju. I mi, braće i sestre, isprovociramo tom ljubav. Da sami govorimo na ljubav prije svega prema Bogu. Ne moramo da se zaustavimo neđe drugo, nego da prvo zavolimo Bogu, da se dobro utvrdimo u toj ljubavi. Ali ta ljubav je moguća samo u crkvi, istinitoj pravoslavnoj, jer za snažnu ljubav potrebna je i istina Jer ljubav ne postoji bez istine, niti istine bez ljubavi. Da to dvoje sjedinimo i da tako zavolimo Boga, da se utvrdimo toj ljubavi prema ličnom Bogu, prema oplotnom Bogu, prema trojičnom Bogu. Da srce usmerimo na, na Boga, na ime Božije i onda da se ta ljubav provjerena, očišćena, isfiltrirana, da se izliva i na bližnje i na tvorevine, kao što se izlivala i srce prepodobno glavi Justina, na svu tvar, od atoma do serafima, kako je on govorio, od molekula do heruvima, sve boli, a oko takva ljubav čovjeku, ako ne dolazi od nekog većeg bića, kažemo većeg većeg, po sili intenzitetu ljubavi, A Bog je, braće i sestre, najveća sila, ljubavna sila. Bog je najveći po ljubavi, pa po žrtvi, pa po svemu drugom. Tako da mu je ime koje ga određuje, ako ga možemo odrediti, ljubav. Eto ime crti Bože živeći da se učimo tom djelanju da se učimo da ljubimo Boga, da ljubimo bližnje, da ljubimo svetitelje, jer i Bog zavolje nas i sveci na svove tom ljubavi. Neka Bog molitvama svetoga, Bog ljubavi, molitvama svetoga, ali se ne da nama e, takvo srce, srce koje voli Boga, koje voli i bližnjega, sagledavajući u bližnjem obrazu. Bože, Bogu našem neka je slava, sada i uvijek, i vjekova, vjekova.